وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاظم الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير Hvem er en profet? Og hvem er en budbringer? Og er der forskel mellem en budbringer og en profet? Kan en profet være en budbringer, og kan en budbringer være en profet? Hvordan kan man harmonere mellem det her? Er der nogle profeter, der har højere status end andre? Hvordan er det defineret? Allah subhanahu wa ta'ala, det er ham, der har valgt profeterne og budbringerne. Og når man siger en profet, der har været meget uenighed blandt ulama, er der forskel mellem en profet og en budbringer. Nu når ulama siger nej, profeter og budbringer er ens. Der er ikke noget forskel. Og andre siger, at ja, der er der. En budbringer, ligesom Harun, alaihi salatu wassalam, i forhold til Musa. Musa har været profet og budbringer, fordi profet han har fået al risala. Han har fået brev, han har fået en bog. Han har fået Torah, han har fået Suhuf. Og هارون عليه الصلاة والسلام هنفل موسى وليسم عيسى عليه الصلاة والسلام هن er både profet og budbringer og ليسم يعقوب عليه الصلاة والسلام hvor de efterkommer af يعقوب har været budbringer ليسم يوسف hans søn عليه الصلاة والسلام وعلى يعقوب عليه الصلاة والسلام Der har været ligesom mange definitioner, men vi har nogen, vi kalder den Ulul Azmi min al-Rusul. Ulul Azmi, det betyder dem, som har det højeste status af profeter. Og det er Nuh, og Ibrahim, og Musa, og Isa, og Muhammad s.a.v. Fem stykker. Jeg gentager dem. Nuh, og Ibrahim, og Musa og Isa og Muhammad s.a.v. De blev kaldt ulil azmi min al-rusul. Al dem, som havde den største form for azima. Azima, det er en form for øh, bestræbelse, en form for ambitioner, en form for test, en form for øh, gide, en form for øh, Øh, tid, som de har brugt både på ibadah og tilbydelse og da'wah. Og så er der nogen, der siger, er Muhammad bedre end dem? Der er nogle af ulama, der vil ikke gøre, fordi Muhammad s.a.v. siger, s.a.v. La tatruni kama atrat al-nasara Isa ibn Maryam. Lad være med at løfte mig, ligesom de kristne har løftet Isa ibn Maryam og opløftning af Isa ibn Maryam, at de har kigget på ham og løfter ham over en definition, så de har kaldt Isa ibn Maryam for værende Gud. Og de fleste af jer, de fleste af jer kender sympatien med hensyn til, at dem som går hen og definerer Isa alaihi salatu wassalam for værende Gud, hvorfor de gør det? Fordi de siger, at Isa er Guds søn, at Allah har skabt Isa fordi han elskede Maria, og så fik han Isa. Og så siger det, at Maria er stadigvæk jomfru, og så har Gud været sammen med hende. Og hvordan er vedledes det her definition? Allahu Akbar. Men, Muhammad siger, men han sagde en anden hadith, han er sayyidi walad ibn Adam. Han er opløftet over alle, fordi han har valgt ham til at være khatam al-anbiya'i wal-mursalim. Khatam, det betyder din sidste. Der er en gruppe, der hedder Al-Ahmadiyya. Det siger Al-Khatam, det betyder ringen. Og de siger ikke, at Mohammed er sidste profet. De siger, at der er kommet en sidste, eller der er kommet nogle profeter efter Mohammed sallam. Uh, han hedder Ahmed Mirza, uh, for eksempel i, i Indien. Og, og ham der Ahmed Mirza, uh, han er en shaitan. Han er en shaitan. og hans gruppe af kuffar, de siger, at la ilaha illallah, at Muhammad Rasulullah, og de anerkender, at Ahmed Mirza er også en profet. Dem, som de beder og de faster, men de kuffar. Ja, chef, hvordan kan de være en kuffar? Fordi Muhammad sallam, han er din sidste profet. Khatam al-Anbiya wal Mursalin. Khatam al-Anbiya, den sidste profet og den sidste budbringer. Det betyder, at Risala ugliqat bih. at selve budbringning er blevet afsluttet ved ham sallallahu alaihi wasallam. Og dem der tror, at der kommer nogen, der skulle være ma'sum efter Muhammad, ma'sum det betyder beskyttet. Der er ikke nogen, der beskytter efter Muhammad sallallahu Der er ikke nogen. Og det er derfor, altså prøv at se her, hvor han siger, hvis Fatima bint Muhammad har stjålet eller taget noget, øh, så har jeg kottet hendes hånd af. <laughs> Hans datter, tætteste datter. Fatima, radiyallahu anha wa ardaha, hvor profeten sallallahu لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Hvis Fatima, datteren af Muhammad, og det er sådan han nævner det, sallallahu alaihi wasallam, har taget noget, som ikke tilhørende hende, det betyder at stjæle, så har jeg kottet hendes hånd af. Og hvis Fatima er ma'suma, så må man ikke kotte hendes hånd af. Fordi så, som man siger på dansk, hun er over loven. Er I med? Og det er derfor, der er nogen, der siger, der er nogle folk over loven i sharia, ligesom al-Hassan og al-Hussein, og, og, og nogle al-Baqir og alt det der. Det der, det er ikke rigtigt. Fordi Risalah afsluttede ved Muhammad s.a.v. Hverken Ali eller Fatima eller et eller andet, fordi Muhammad han var budbringeren. Og han var profeten sallallahu alaihi wasallam. Og lad os nu antage, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam fik sig en søn. Skulle den her søn være bedre end Ali? Spørgsmål. Ah, og det er en definition, som de her mennesker burde bruge deres hjerne til. Men det gør det som regel aldrig. Og det er derfor, Muhammad eller Allah har valgt en profet til at være et menneske. Hvorfor et menneske? Hvorfor har Allah valgt, at en profet skal være et menneske? Kunne en profet ikke være noget andet end jinni? kunne være en malak, en engel. Hvorfor skulle det være et menneske? Fordi et menneske kan vise dig, hvad du kan tolerere. Og et menneske kan vise dig, hvor meget pres du kan bære. Det er for eksempel, hvis det er en malak, en malak han spiser ikke, han drikker ikke, han, han, han, han, han kan godt lave ibadat, sådan han har, han har praktiseret det. Og en jinn, en jinn har en tolerance, som er større end vores, hvor det vil være svært. Og det er derfor siger Allah i surat al-Isra, vers nummer 93, قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا Velsignet være min Gud, Allah subhanahu wa ta'ala, har jeg ikke været andet end et menneskeligt profet. Og det er derfor, og det er derfor at det er vigtigt, at man kan se, at profeten han mærker, han mærker smerter, han mærker sorg, han mærker øh, sårene på kroppen, han kan mærke øh, noget, der går i stykker, han kan mærke glæde, han kan mærke sorg, han kan mærke ked af det, han kan mærke fejl, øh, han kan mærke, hvad et menneske mærker. Og det er derfor, en, en profet skal være et menneske over for folk. طيب er det, er, det, øh, er det vigtigt for os, at per definition vi ved, hvordan Muhammad sallallahu siger ud? Ja. Det er vigtigt for os, at vi kender til Muhammad sallallahu alaihi wasallam og Muhammads udseende, ikke billeder. Det er ikke tilladt at tegne Muhammad sallallahu alaihi wasallam i billeder. Og det er haram. Og man kan godt se, at kuffar har tegnet for eksempel Isa alaihi salatu wasalam i billeder. De har fundet for eksempel, Vesten har tegnet Isa a.s. han har hvid ansigt, han har blå øjne, lang, øh, lang øh, lyst hår. Og det er sjovt nok, at øh, Isa a.s. Han, han kommer fra Nasra, og Nasra er i Filistin, og Yahud Filistin er mørke. Og sjovt nok, at definitionen af ham er slet ikke det samme, og så går du over til øh, nær, altså sorte, hvor du siger, hvordan siger jeres Jesus ud? Så siger de, vores Jesus ser sort ud. Ah. Øh, ja, jeg skal nok svare på det. Pigerne spørger, om der er været jinn-profeter. Det skal jeg nok spørge. Eller det skal jeg nok svare på. Øh, og, og så er der mørke, der siger, er er vores... Øh, nu tabte jeg... Ja. Hvordan ser jeres øh, Jesus ud? Jeres Gud, så den er sort. Okay. Så spørger vi dem i øh, Kina og de andre, som er katolikker. Hvordan ser jeres Jesus ud? De ligner deres. Hvis hver af dem laver en definition af udseendet af deres egne Gud, som de ligesom forestiller sig, Guds søn, så, så har det allerede fortabt. Så har det allerede fortabt. Det er derfor at definere, <clears throat> hvordan Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger ud, det har vi af sunnah. Det har vi af sunnah. At uh, Muhammad sallallahu alaihi har vi fået et uh, udseende, men uh, vi må ikke tegne ham, vi må ikke ligesom sidde og, og, og sætte en, en tegning af, af, af Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eller, eller lignende. Det er ikke tilladt. Det er ikke tilladt. Øh, der kom et rigtig, rigtig godt spørgsmål af søstrene, øh, hvor de spørger, har der været jinn-profeter? Nej. Der har ikke været jinn-profeter, men der har været budbringer. Da Muhammad sallallahu alaihi wasallam har fået risala, øh, hvor Allah siger i surat, øh, starten af surat al-Jinn, da Muhammad sallallahu alaihi wasallam han reciterede Koran, så har de gået tilbage til deres folk, fordi Muhammad mødte dem, og han sendte dem tilbage som budbringer. Og budbringer, det er ikke valgt af Allah, men det er valgt af Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvor de skal sende risala til deres folk. Og det er derfor, de sagde, inden sami'na Qur'anana ajaba, yahdi ila rushd, fa amanna bih. Og de sagde, at de, fordi de følte Musa a.s. Og det er derfor, de sagde, vi har ikke hørt noget lignende fra Musas tid. Og det betyder, at de har været jahud, og de har været jahud jinn Og det er derfor, at der har ikke været jinn, som har været profeter eller budbringer. Og deres budbringer, de har været bare som budbringer, som kommer med en form for beskeden videre til mennesker. Hvis vi kigger, hvor uh, i surat al-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٍ ibn Allah. Der er en stamme af Yahud, som har defineret, at Uzair er Guds søn. وقالت النصارى المسيح ابن الله og det er ikke alle Yahud der siger Det er ikke alle Yahud, fi khubas humak, jibo. Det er ikke alle Yahud, der siger, at Uzair ibn Allah, men en stamme af Yahud, der har sagt det. Og Nasara, de siger, at, at, at Isa, alaihi salatu wassalam, han er, han er Guds søn. I surat al-Ma'ida, vers nummer 116, Allah subhanahu wa ta'ala siger, Ja Isa ibn Maryam, a anta qulta lin nas, Læg mærke til, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger, Åh Isa, sønnen af Malik, har du sagt til mennesker, Ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. I skal betragte mig og min mor som guder. Ha? som guder, i stedet for Allah. Så kristne betragter også Mari en form for guddommelighed. استصفى عيسى عليه الصلاة والسلام قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ned hver dig, og oh Allah, hvordan skulle jeg udtale mig om noget, jeg har ikke relationer eller ret til at sige? In kuntu kultuhu faqad alimta. Hvis jeg har sagt det, du ved alt. Ta'lamu ma fi nafsi, wa la a'lamu ma fi nafsik. Jeg ved, hvad der foregår inde i mig, i mit indre. Men, altså, jeg ved, du ved, hvad der foregår inde i mit indre, men jeg ved ikke, hvad der foregår inde i dit indre. Og det er derfor, Muhammad sallallahu alaihi wasallam giver os en definition angående øh, gravpladser, eller undskyld, angående masajid øh, at de skal være fri for, øh, de skal være fri for øh, gravpladser. Og det er derfor siger han alaihi salatu wassalam, La'an Allahu al-Yahud, ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid. Forbandelsen er over jøderne, de har taget deres gravsteder for deres profeter, for værne masajid. Masajid et sted, som er helligt at tilbede. Kan I se? Og det er derfor sagde han sallam, La tatruni kama atratil nasara Isa ibn Maryam. Qalu Abdullah wa Rasuluh. Men I skal se, Abdullah, I skal se, når I taler om mig, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, læg mærke til, hvad profeten sallallahu alaihi wasallam siger. Når I skal tale om mig, Muhammad, så skal I sige Abid, Abid, Abid, slave af Allah og hans budbringer. al idra al-Madh. Mange mennesker elsker, at folk ligesom taler om den og får øh, ligesom, Masha Allah, han er en sheikh, Masha Allah, han er en hafiz al-allama, Masha Allah. Han er dygtig, masha, og folk elsker det. Shaitan, shaitan jankhur, jankhur fi aqle. Shaitan kommer ind og går dybden ind i hans hjerne og siger, Allahu Akbar. Men læg mærke til, hvad Muhammad s.a.v. siger, lad være med at opløfte mig højere end min egen status. Jeg er slaven af Allah. Det er Muhammad. Så hvad så med dem, der følger Muhammad og kalder sig selv, de er en del af de nationer af Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De burde ikke, de burde ikke være i stand til de burde ikke være i stand til, at de skal have en opløftelse af sig selv. Og det er derfor sagde Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Ahzab, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ fi rasulillahi uswatun hasana. Der har været en god gerning af hvem? Af Muhammad sallallahu uswa, at I skal følge ham som den bedste eksempel, som den bedste eksempel. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam har været den bedste eksempel for hele menneskeligheden. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah har testet ham i hans forældre. Og Allah har testet ham i hans koner. Og Allah har testet ham i hans familie. Og Allah har testet ham i hans sahaba. Og Allah har testet ham i hans befolkning. Og Allah har testet ham under rejsen. Og Allah har testet ham under hans død. Sallallahu alaihi wasallam. Hvis du elsker Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og du danner dig en kærlighed for ham, og du ønsker at være sammen med ham og drikke noget af hans berigede hånd, så skal du lære lidt om din profet sallallahu alaihi wasallam. Du kan ikke kalde dig selv, jeg er af Muhammads slægt sallallahu alaihi wasallam. Slægt, det betyder følge hans nation. Og du kender intet til din profet, du kender intet til ham sallallahu alaihi wasallam, en skandal. Har Muhammad sallallahu alaihi wasallam fået sig nogle drengebørn? Jo, det har han. Men Allah subhanahu wa ta'ala har ikke lavet hans børn live. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala de fleste af de drengebørn, som har fået, øh, som Muhammad sallallahu alaihi wasallam har fået, dem har Allah subhanahu wa ta'ala fjernet fra ham sallallahu alaihi wasallam. Mange ulama har lavet masser af definitioner. Den ene definition siger de, at hvis Mohammed havde et drengebarn, så ville folk ligesom forhøje ham. At han skulle være på samme status som øh, hans far. Og det kan I se, at øh, Fatima radiallahu anha wa ardaha, hun fik drengebørn, og så har de alligevel løftet dem højere op. Nogen har løftet dem højere op end Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Men I skal vide, at Allah der bestemmer, hvad Allah vil give en. Og det er derfor siger Allah i surat al-Shura, يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثَ وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورُ Allah giver piger til dem han vil, og giver drenge til dem han vil. أَوْ يُزَوِّجُكُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا Og når I bliver gift, så skal I giftet af de modsatte køn. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا Og dem af jer, der ingen børn får, de bestemmer Allah subhanahu wa ta'ala. Der er også en fitna, som Allah tester mennesker med, og det derfor siger Allah, وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitna. Vi tester jer med de gode og de dårlige. Nogle gange kan testen være dårlig, og nogle gange kan testen være i khayr. ولذا الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سمه الإمام أحمد والحاكم والترمذي وابن ماجه وهنسي أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل De hårdeste ramte af test er profeter, og så dem af samme kalibre, og dem af samme kalibre. Og det er derfor, der er mange mennesker, Ligesom der kom og sagde, da Muhammad s.a.v. har mistet Ibrahim, og så sagde de, Khusifat al shams, der var solformørkelse. Så sagde sallallahu alaihi wasallam, Inna shamsa wal qamar ayatan min ayatillah, la yuksafani li mauti ahad, wala li hayati. Det er sol for solformørkelse, hverken solen eller munden, vil have en sol for solformørkelse eller en for månformørkelse for nogen, der dør eller lever. Den er eksisterende og bestemmende Allah, den almægtige. El-hikma, hikma, visdom. Hvad er visdom i vores din? Vores visdom i vores din er, at du følger manuskriptet af Koran, manuskriptet af Sunnah og manuskriptet af Sahaba. Og lad være med at forhøje et menneske højere op end nogen andre. Alle er lige. Og så taqwa, det er en vurdering, som Allah tager. Hverken mig eller dig. Det skal du ligesom være opmærksom på. Tayyib. I kender alle sammen al-Isra og al miraj Allah subhanahu wa ta'ala har taget Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah har sendt Jibril. Og Allah har gjort Muhammad sallallahu alaihi wa sallam klar via hans reise. Al-Isra wal-Mi'raj. Al-Isra, Al-Isra reisen. Mellem Mekka og Al-Quds. Al-Quds. Al-Quds jarih. Al-Quds. Den har kæmpe sorg. Der er mange mennesker, der siger, hvordan kan det være, at vi har ikke fået Al-Quds tilbage. Quds vender kun tilbage når der kommer folk, som har et målrettet manuskript, der hedder قال الله وقال الرسول نحيا عليها ونموت عليها dem som siger Allah hvad han siger og Muhammad hvad han siger og vi lever og dør på det og intet andet og der folk har vendt ryggen til Al-Quds og Filistin generelt, at Yahud har overtaget det, og folk ligesom lever med det, så prøv at vente og se, hvordan den resterende verden kommer til at have det. Dem, der ikke anerkender Al-Quds til at være en islamisk sted for muslimerne, <laughs> Wallah, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde ham. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde ham. Og dem, som har sat deres hænder med Yahud, de er zanadiqa. Zanadiqa, kuffar. Det er en kuffar. Det er nogle øh, rabialer, som stjæler og snyder og bedrager. Og syur, der har gjort det, det er på samme kaliber. Det er det. Fordi de kender, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har udtalt sig om Yahud. Og det her syjur, når de gør det på den måde, så er det værre hykler. Så er det værre hykler. Allah subhanahu wa ta'ala har sat al buraq al buraq den er mindre end hest, og så større end et æs. Og den har vinger. Så Muhammad satte sig på den, som har været med til at få en rejse af Muhammad sallallahu alaihi wasallam til Al-Quds. Og i Al-Quds, der mødte han profeterne. Og han udførte salat med dem. Hvordan kunne det lade sig gøre? Allahu a'lam. Men Muhammad s.a.v. udførte sit salat i Al-Quds. Al-Quds ul al-qiblatain. De første qibla for muslimin. Forstår I? De første qibla muslimerne har ret sig henvende sig til er al-Quds. Det har været vores qibla. Og det er der, hvor Muhammad s.a.v. har ført til bøn. Sammen med profeterne. Ardul Anbiya, profeternes land. De fleste profeter er kommet fra Al-Quds, fra Palestine. Og den, som ikke vil anerkende Palestine for værende, et sted, som er helt privilegeret, unik, der er noget galt med den. Fordi Al-Quds, det er ikke Asimat Palestine. Det er ikke palæstinensernes øh, capital, eller hvad hedder, hvad hedder det på dansk? Jeg kan huske det. Øh, Falastin eller Quds, det er muslimernes land. Al-Quds og Falastin tilhører muslimer på alle aspekter. Og dem, der vil ikke anerkende det, så er der noget galt med det. Tøj. Hvorfor har Muhammad s.a.v. været den sidste profet? Alt hvad der sker, er med Allahs vilje. Og det skal I lære jeres barn, at Allah subhanahu wa ta'ala, at man skal ikke ligesom tilspørge ham, hvorfor. Men man kan godt ligesom finde et svar i det, man har. Og Allah har valgt, at Muhammad skulle være den sidste profet, og han skulle ligesom fortælle, og det er derfor sagde Allah, Ma'ala ala rasuli illa al balag. Du skal komme med budskabet og sende det videre. Og så sagde han til Muhammad og andre, La ikraha fid din. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى هو استهد بارك الله فيك Nogle gange så ordene forsvinder. Må Allah belønne dig, Sheikh. La ikraha fi din. Ingen tvang i islam. Jeg, jeg kan godt gå hen til en og fortælle ham om vores din. Men jeg må ikke påtvinge ham din. Hvis det er i sharia, yani hvis hijab, naam, en kvinde hun skal bære hijab. En person skal lave salat. Så hvis de vil ikke gøre det frivilligt, så skal de gøre det. Ja, sheikh. La ikraha fil din. Det her til en kafir. Det her til kuffar. Hør efter, hvad jeg siger. La ikraha fil din. Det her til kuffar. Når en person har valgt at være muslim, så skal han lave salat. Laver han ikke salat, så smutter han fra din. En kvinde, hun skal bære hijab. Hvis hun ikke vil bære hijab, og bede, og selvfølgelig bede, og bære hijab, så er hun syndig, og hun havner i jahannam. Yani en kvinde, der ikke har hijab, nej. Hun kommer i jahannam, selvom hun beder, selvom hun beder. Hvorfor? Hvorfor havner hun i jahannam? Det er ikke mig, der siger det. Det siger Muhammad sallallahu Han siger, sinfani min ahli nar, lam arahuma qad. To af slagsen af ilds beboere, jeg har ikke set dem endnu. <laughs> og blandt andet kvinder, <laughs> som er dækket, eller som er نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة kvinder som dækket som tynd <laughs> dækning men alligevel ikke og de har opsat deres hår Ja, er det tilladt for os at sætte vores hijab med opsæt ligesom en kamilpukkel? Nej, det er ikke tilladt. Er kvinderne syndige, hvis de gør det? Nej, de er syndige. Men ja, sheikh, de passer ind imod. Khalas, du kommer ind i Jahannam par år, og inshallah, med Allahs hjælp, så kommer du ud, hvis du kan tåle det. طيب. Og husk, la ikraha fi din tilhører hvem? Al-kuffar, ikke muslimerne. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Alle kommer til at smage død, også profeterne. Og det er derfor Allah siger til os alle i Al-Imran 185 Kullu nafsin dha'iqatul maut Alle kommer til at smage døden Også Muhammad s.a.v. Og læg mærke til i surat Al-Imran, vers nummer 144, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا أَوْ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ Wama Muhammad, Muhammad, han er Rasul, budbringer, hvor ingen profet har været tidligere end ham, khalas, alle er døde. Afa en mat af qutil, hvis han dør, eller han bliver dræbt. En kalabtum ala aqabikum, khalas, så sker der revage i jeres mønstre. Revage i jeres mønstre, det betyder, at I ikke ved, hvordan I skulle kunne klare jer. Og det er derfor, <laughs> sjovt nok, da Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har øh, sjælen, hans, øh, hans øh, smukke sjæl har forladt hans krop, og den øh, rejste op til Allah, og sahaba så ham dødende. Umar stiller sig foran alle, og har glemt den her ære i surat al-Imran. Og så sagde han i panik, i paniktilstand, Muhammad ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه Muhammad er gået til sin skaber, og han vender tilbage. Og han har taget sin svær sag, dem som hævder og siger, at Muhammad er død. Jeg dræber ham på stedet. Hvorfor? Folk går i panik. Og her kommer Abu Bakr. Here come Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu وأرضاه أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار Muhammeds ven i hulen. Ham som bagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ham wal-gham. Alle Muhammeds byrder har været om på Abu Bakr al-Siddiq. Og os når folket kom hen og sagde til ham Ja Abu Bakr إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى القدس Og Abu Bakr, din ven, han hævder, at han er været i Quds og kom tilbage i går. Så de håbede på, ligesom Abu Bakr ville sige, åh oh, nej, åh oh, nej, det der, det tror vi ikke på, altså. Han sagde, فَإِنْ كَانَ قَدْ قَالَهَا فَقَدْ صَدَقْ Allahu Akbar. Al-iman al mutayakim Den sidefaste iman. Der er nogle mennesker, deres iman er så svækket. Der er nogen, der spørger mig, tror du nogensinde, vi får sejr? <laughs> Sheikh, tror du nogensinde, muslimerne kommer tilbage? Sheikh, tror du, walak Hvad er der galt med din iman? Hvad er der galt med din tawhid? Hvad er der galt med din islam? Allah subhanahu wa ta'ala har lov sejr, men tingene ligger på dine hænder, at du skal vende tilbage til Allah, at du skal kalde til det gode og frabyde det dårlige, og du skal vise vejen til din familie, og til din nærmeste, og til din fjerneste. At du skal kalde til Allah subhanahu wa ta'ala, så menneskene vender tilbage i kan selv se, folket siger, åh, jeg er træt af de da'wa Åh, jeg får kun smæk hver gang jeg giver da'wa Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hvis du gør tingene for Allahs skyld, om der er kun en, der lytter, så det bedre, end der er 100, der sidder foran dig, og ingen af dem lytter. Det er der bare til stede. Du skal gøre tingene, så Allah subhanahu wa ta'ala belønner dig. Du skal ikke gøre det på grund af mængden af folk. Det har ikke noget betydning. Det har ingen betydning. Og så sagde Abu Bakr Siddiq til Umar, sæt dig ned og lad være med at åbne din mund. Og så sagde han, فَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ Læg mærke til hans ord. virkelig, virkelig genstuderet. Dem, som tilbyder Allah, for inden Allah har hayyun la yamut. Allah er levende. Jeg kan ikke dø. Og man ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات dem som tilbyder Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam er død og så læste han al-ayah وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الله أكبر أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم يا الله محمد صلى الله عليه وسلم محمد er profeten, og ingen profeter har været før ham. Hvis han dør, eller han bliver dræbt, så vil I gå i panik. Allahu Akbar. Og Allah har nedsendt Muhammad sallallahu og har afsluttet det hele. Han sagde, Inna nahnu nadhanna dhikra wa inna lahu la hafidhun. Nu er den afsluttet, og vi er beskyttende for det. Og Allah sagde, Muhammad wa rafa'na laka dhikrak. Vi har opløftet din ihukommende blandt folk. Ja Allah, ja Allah, ja Allah, ja Allah. Kender vi til antal af profeter, der blev sendt? Nej. Vi kender nogle af profeterne. Vi kender Adam, Zakaria, Nuh, Lut, Shu'aib, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Ismail, Musa, Isa, Salih, Yunus, Yusuf, Hud, Idris, Daud, Suleiman, Ayyub, Harun, Yahya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alt det her, det kender vi. Og så siger Allah i surat al-Nisa, vers nummer 164, وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ Nogle af profeterne har vi nævnt for dig, men qabl, før det. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ Og nogle andre profeter, vi har ikke nævnt for dig. Det vil sige, er der nogle profeter, vi ikke kender? Ja. Der er nogle profeter, vi ikke kender. Jeg har ikke mere tilbage til jer i dag, og inshallah vi holder deres næste torsdag. Må Allah subhanahu wa ta'ala velsigne jeres dag, og må Allah beskytte jeres familie, og må Allah subhanahu wa ta'ala være med jer, og må Allah stifte mig og jer på haq, og må Allah subhanahu wa ta'ala hjælpe alle muslimerne, og må Allah subhanahu wa ta'ala retlede os til det bedste, og husk at sige amin. Har I nogle spørgsmål, så tager vi det. Barakallahu fikum, zakum